Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aliniipa kazi hii Sheikh Abu Arqam lakini baadaye nikaona ni mtangulize ya kutoa taaliki fupi na kumshukuru Sheikh Abu Khawla hafidhahu Allah Ta'ala kwa jambo jema ambalo amelifanya ambao ni wajibun kifaiyun ni fardhi kifaya hii ambayo ndugu yetu anatafaragh kuyasoma na kusikiliza na kufuatilia mitandaoni, alafu kuja kuwasukutua hapa watu wa bid'a na washirikina kwa sampuli zao. Ni fardhu kifaya, ametosheleza sisi ndugu zake ambao hatuna aliyadu tula katika masala haya. E, ambalo nimependa nizungumze kwanza, kujihusia na kuwahusia tulaba alilmi kama alivyotanguliza Sheikh. Tuone kwamba kwa haya yanayozungumzwa hapa kwa, na watu wanaoaminiwa kwamba ni mashekhi wakubwa eh, wanapewa misikiti, wanapewa nafasi, wanahesabika kwamba na wao kadhalika katika ahlul ilmi. Wewe sunni ukiyasikiliza haya unaona eh, nuru ya neema ya Allah uliyokuwa nayo katika sunna unaona kwamba uko mahala gani na watu hawa wako mbali kwa kiasi gani, kiasi kwamba huwezi ukamshika shati ukamrudisha nyuma. Ukilielewa hilo, maana yake unamshukuru Allah tabaraka wa taala. Kwa tunashukuru tunauhimidi Allah juu ya neema ya sunna aliyotupa, neematu salafia, neematu sunna min ajali niam, ni katika neema kubwa kiasi gani ndio mpaka ila Abul Aliya Ar-Riyahi rahimahullah katika kuonesha neema aliyokuwa nayo akawa anasema la adri ayu ni'matayn alayya a'zam an hadani Allah lilislam au lam yaj'alni haruriya sijui mpaka sasa ni ipi katika neema mbili kwangu ni kubwa zaidi naam Allah kunijalia kuwa ni Muislamu au kuniruzuku madhhabu ya ahli sunna asinifanye mimi kuwa katika makhawarij mimi kuwa ni sunna hii ni neema kubwa au mimi kuwa ni muislamu alhamdulillah ala ni'mati alislam sunna na al Abu Uthman An-Naisaburi kama alivyotaja katika Hilyatul Awliya Abu Nuaim anasema man amara sunna ala nafsihi qawlan wa amalan nataqa bilhikma ومن حكم الهوى على نفسه قولا وعملا نطق بالبدعه haya maneno mazuri kabisa yeyote ambaye ataipa nafasi sunna juu ya nafsi yake ya kwamba imuongoze kwenye kauli zake sunna imuongoze kwenye matendo yake lazima atazungumza hekima, na yeyote ambaye matamanio yake atayafanya kuwa ni hakimu katika nafsi yake, kwamba lile analolionelea ndiyo hilo hilo, mapito ambayo amepitishwa ndiyo hayo hayo, pasina kuangalia amefanyaje Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameelekezaje, wamefanyaje masahaba. Hakama alhawa ala nafsihi qawlan wa amala kwamba hawa yale matamanio yake akayafanya kuwa ni hakim yamuongoze kwenye kauli zake kama kina Yusuf Diwani yamuongoze katika matendo maneno yake kama kina Dr. Sule nataka bilbid'a lazima wataongea mambo yasiyofaa kwa alhamdulillah ala ni'mati sunna sunna ndani yake kuna hidayah kwa kuwa tunamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu kama mtamtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mtaongoka hidaya yenu uongofu wenu umefungamanishwa na nyinyi kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sisi ndio ahlus sunnati wal jamaa tunafuata mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengi aliyozungumza Sheikh hafidhahullah amesema kweli majini walikuwepo lakini hakuna nasi hata moja kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma jini kwenye jambo la kidini na kama dhoruba na matatizo aha, mengi yalimpata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa hasa kibinadamu kikawaida walihitajika majini kutoka katika safari yake ambayo eh, safari ya hatari wanasema akhtaru safar au akhtaru rihla safari ilikuwa na hatari kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni safari ya kutoka maka kwenda Madina anasafiri mtu ambaye tayari wameshatangaziwa dau kwamba yeyote atakayetuletea huyo anayesafiri anayekata jangwa la maka kwenda Madina akatuletea kichwa chake akatuletea yuko hai au amekufa tunampa ngamia wekundu mia moja hii ilikuwa ni safari hatari kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kama ingekuwa yafaa kuomba msaada kwa majini basi walikuwa wambebe tu pamoja naye na kwa nguvu alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an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 Kiti kiko hapo kwa spidi hii. Walikuwa wambebe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwacha salama salmin kule Madina, halikutokea hilo, bali kuna mambo mengine makubwa mazito masahaba wanaogopa. Soma kwenye Qur'ani, Allah anasema ya ayuha alladhina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا aya آية Allah الصحابه masahaba mazingira مقوم واليقوى نايم vita vya Khandaq Ahzab mwaka wa 4 enyi wale ambao mmeamini kumbukeni neema za Allah zilizopo juu yenu pale mlipojiliwa na upepo mlipojiliwa na, na, na makundi ya, makundi ya makafiri ambao walikuwa dhidi yenu waliotoka Hijaz waliotoka Najdi na Mayahudi katika mji wa Madina fa arsalna alaihim riha sisi tukawatumia upepo, jeshi la Allah, jeshi la upepo mkali. Kadhalika hali ya baridi ilikuwa ni kali. wa kana allah bima taamaluna basira idh jaukum min fawqikum, walipokujieni yale makundi yalipokujieni kutoka juu yenu waliotoka Makka, wa min asfala minkum, na yakakujieni kutoka chini ya bonde waliotokea Najdi وidh zaghat al-absar na macho yenu yakawa yamekodoka mmetoa macho masahaba wabalaghat al-qulub al-hanajir mioyo yenu ikawa imefika kwenye makoo yenu yataka kutoka hatari mmetaharuki watadhunnuna billahi dhununa na mkawa mmeshaanza baadhi yenu kumdhania Allah dhana zisizofaa kwamba Allah hatoinusuru leo dini yake Nifikia kwenye mazingira hayo kumbukeni haya sahihi muslim mtume anawaambia masahaba kitekniki za kivita nani ambaye atakwenda kuliingia jeshi la makafiri aende kule akachukue habari zao kwenye mazingira kama haya giza kali baridi nyingi upepo mkali, watu hawaonani, ukioni kidole chako. Alafu Mtume anatangaza alayhi wasallam, man yaatini bi khabari alqaum, nani atakwenda kuniletea habari za wale watu. Hudhaifa anasema fasakatna, tukanyamaza, hakuna aliyemjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akarudia tena nani atakwenda kuniletea habari za wale alafu nitakuwa naye siku ya kiyama ametangaza ofa nitakuwa naye siku ya kiyama peponi masahaba kimya nani atakayekwenda kwa wale akalete habari zao atakuwa nami siku ya kiyama masahaba kimya mara tatu ndio uelewe kwamba kulikuwa na mazingira gani kwenye masahaba kuna Umar Umar al-Faruq kwenye masahaba kuna Abubakar as-Siddiq kuna Ali ibn Abi Talib kuna ash-Shujaan katika safu ya masahaba lakini wote walipiga kimya akasema qum ya Hudhaifa Hudhaifa simama Hudhaifa anasema sikuwa na budi baada ya kuwa tayari mtume amenitaja kwa jina langu hapa sikuwa na budi nikasimama nikatembea kana kwamba natembea chooni anasema Hudhaifa kaanama amshi fil hammam almuhimu akaingia kule salama salmini akarudi akampa habari bwana mtume nimemwona Abu Sufyan yuko hivi wako idadi yao ipi hivi kadha wa kadha sehemu kama hii alikuwa anahitajika jini lakini hakumtuma jini yoyote bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kwa hiyo nasiha kama alivyosema Sheikh tulaba alilm tujihimize kwenye masala ya kusoma alimamu Muqbil bin Hadi alwadi'i alhamdani alyamani rahmatullahi alayhi anasema wanansah ikhwanana ahla sunna barakallahu fihim ننصحهم أن يرجعوا إلى كتب السنة وأن يتزودوا من العلم hatta yaruddu ala almubtadi'ati ala basira tunawahusia ndugu zetu ahlu sunna Allah awabariki tunawahusia wavirejee vitabu vya ahlu sunna wavisome na wachukue ilmu ya ziada ili waje wawajibu watu wa bid'a kina Yusuf Diwani kina Dr. Sule kina Babakir Washa ala basira juu ya uoni juu ya uoni Allah anasemaje kwenye Qur'an hadhihi سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللهم بخيري شيخ أبو خولة الباجوني على ما ألقاه على ما سامعنا من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن كلام السلف إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا